вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці зазірнуць у будучыню сваёй краіны мы спрабуем гэтым летам то з дапамогаю варажбітоў і прадказальнікаў то праз праграмныя абяцанні палітычных лідараў. Сёння гаворка пойдзе пра пакаленне тых 15-20гадовых беларусаў, якія і прынясуць з сабою заўтрашні дзень. Які ён будзе, залежыць не толькі ад таго, якім чынам лягуць зоркі на небе, ці якую тактыку абяруць палітыкі, але і ад таго, хто будзе ў заўтрашняй Беларусі галоўным фігурантам жыцця ва ўсіх сферах. Перад тым, як перадаць слова збіральніку фактаў і характарыстык Змітру Бартосіку, звярнуў вашую ўвагу на доказы самой гэтай лёгікі пакаленняў, якая ў Беларусі магла б стаць цэлай навукай пра заканамернасці нацыянальнага лёсу. Вазьму для прыкладу сваё ўласнае пакаленне. Гэта сыны Вячаслава Адамчыка і дочкі Барыса Сачанкі, а ўсе астатнія літаратурныя дзеці караткевіча і мальдзіса якія ловяць на сабе бацькоўскі погляд барадуліна або тараса словам дзеці так званага філялягічнага пакалення самага фенаменальнага ў пасляваеннай беларусі і адзінага якое не пачувалася і не пачуваецца страчаным Прыйшоўшы ў пустату савецкай бесканфліктнасці, яны загацілі гэтую пустату гэтак надзейна і трывала, што ўжо іхныя дзеці, ужо маё пакаленне маглі не думаць пра апірышча пад нагамі, а класці кладку і будаваць вокны. У 80-тыя гады мінулага стагоддзя гэта выглядала як другі пакаленскі прарыў у літаратуры, музыцы, мастацтве, палітыцы гэтае пакаленне стварыла сам выдат і рок-музыку талаку і бнф дадало ў літаратуру ўсё чаго там раней не было і не магло быць а ўрэшце стала носьбітам пераменаў якія нацыя перажыла на мяжы 90-х ужо толькі дзеля гэтага нам таксама ніяк не выпадае назваць сябе пакаленнем страчаным як ахвотна называюць сябе тыя хто належыць да міжпакаленскіх пярэрваў у Натуральна, і ў пярэрвах нараджаецца культура і робіцца палітыка, але яны нараджаюцца і робяцца адзінкамі, а не кагортамі. Бо ў пярэрвах нацыя і краіна знаходзяцца або ў застоі або на пераправе, як цяпер. Тут важна захавацца самім, а не змяніць карціну жыцця і свету. Вось жа ідучы за гэтай лёгікай можна дапусціць, што чарговы пасіянарны прарыў у беларускай гісторыі настане разам з пакаленнем дзяцей колішніх талакоўцаў і ўнукаў таго слыннага філялагічнага пакалення, акурат тых, каму сёння 15-20 гадоў. І акурат тых, што будуць героямі нашай сённяшняй перадачы. Музыка вы слухаеце радыё свабода. У перадачы вострая брама гаворка пра новае пакаленне беларусаў, чые бацькі былі пакаленнем перастройкі, а дзяды належалі да славутага філялягічнага пакалення. Гутаркі падрыхтаваў зміцер бартосік. Чаго Беларусі чакаць ад пакалення, якое заўтра прыйдзе на выбарчыя участкі. Пазаўтра будзе выхоўваць ужо сваіх дзяцей, а некаторыя зоймуць пасады ў дзяржструктурах. Што для іх родная мова і ці звязваюць яны сваю бліскучую будучыню з беларушчынай. Па адказы я пайшоў да палітыка маладога, але які ўжо паспытаў смаку перамогі. Сябра БNФ Алесь Михалевич пазалетась выйграў мясцовыя выбары ў мар'інай горцы. Перамогу не ў апошнюю чаргу здабыў дзякуючы таму, што рабіў стаўку на маладых выбарцаў. Ці надоўга нам людзям беларускай мовы беларускамоўным заставацца меншасцю. Мне здаецца, што карэнным чынам сітуацыя зменіцца толькі пасля таго, як сітуацыя зменіцца ва ўладзе, Таму што, большасць цяперашніх маладых жыхароў горада або вельмі значная частка это людзі якія спяваюць песні нрм под гітару для якіх беларуская мова з'яўляецца чымсьці прэстыжным такім сімвалічным але ў той же самы час это не настолькі укаранілася каб на гэтай мове размаўляць каб быць белой вароной каб просто показваць что ты трошку адрозніваешся ад іншых і в той же самы час вельмі шмат все больше больш людей у гатовыя з вами падтрымаць размову на беларускай мове гатовыя вам адказаць на беларускай мове і папаўнение прыйдзе якраз праз гэтых людзей якія в пэўны момант пераканаюцца што вось гэты час x надышоў што цяпер можна і трэба размаўляць па-беларуску это будуць маладыя людзі это будуць жыхары гарадоў гарадскіх мікрараёнаў а ёсць вельмі істотнае адрозненне ў валоданні беларускай мовы ясна што тыя людзі якія скончылі беларускамоўныя школы або 35 гадоў вучыліся на беларускай мове непамерна лепш валодаюць гэтай мовай і цэлы шэраг прыкладаў старэйшых беларускіх палітыкаў там не ведаю мечаслава грыба там ці яшчэ каго-небудзь хто заканчаў беларускамоўныя школы сельскія пасля ўсё жыццё не ніколі не карыстаўся мовай але заняўшы высокія дзяржаўныя пасады у момант пераключіўся на беларускую мову пачаў на ёй размаўляць якраз свечыць аб ты тым, што беларуская мова ў школах яна дае якраз вельмі прыстойны ўзровень ведання. То есть, мне здаецца, што якраз з гэтых гарадскіх жыхароў цяперашніх, якія сканчаюць расійскія школы, мы атрымаем тое пакаленне, якое будзе вельмі спрыяльна ставіцца да беларускай мовы, але на жаль, проста не будзе ў стане перайсці на гэтую мову у сувязі з тым, чыны проста не ведаюць. А зараз давайте перанясемся з партыйнага кабінету на сталічную вуліцу маладая сімпатычная пара, якую я папрасіў адказаць на тыя самыя пытанні пра сваё пакаленне, гледзячы па заплечніках збіралася на пікнік. Ён праз год скончыць педагагічны, яна студэнтка БДУ. Я лічу, што заставацца меншасцю нам ужо недоўга, таму што людзі становяцца вальнейшымі, рана ці позна яны пачнуць асэнсоўваць. Што для іх важней, ну, ну, не ў сэнсе там нейкая патрыятызму. Просто яны зразумеюць, што гэта нешта такое адметнае што іх вылучае прынпе няма асаблівай розніцы якой мове размаўляць як паказвае практыка дастаткова там пары тыдняў Я думаю што заўсёды варта чакаць тому што в прынцыпе надзея памірае <laughs> апошняй не зусім чакаць сапраўды надзеецца ну, вось я спадзяюся сам што можа быць я просто скончываю праз год педагагічны універсітэт я бачу што людзі нармальныя вучацца на выкладчыкаў і я думаю што яны як-небудзь змогуць э, сітуацыю паправіць ну, в прынцыпе ўжо сталее ўвогуле толькі наш народ сталее ўвогуле увесь свет просто людзі разумеюць з кожным годам ну, это ну, это прынцыпе з'ява такая глобальная і я думаю что ну, плынях сусветных па нацыяналізацыі там усяго што толькі можна там людзі адраджаюць там нейкія ўвогуле забытыя мовы і пачынаюць на іх размаўляць я думаю у мы калі на эту хвалю трапім то ўсё будзе цудоўна вядома студэнты вНУ размаўляюць ахвотней і меншукі размаўляюць ахвотней чым вяскоўцы Таму што у прынцыпе адукацыя у указывая на тое чалавек думае ці не думае ну звычайна вядома бываюць такія самавучкі якія самі па сабе ведаць там здольныя нешта асэнсоўваць але ў прынцыпе па маіх назіраннях людзі з вёскі не асабліва імкнуцца на это гідзяцца яны нават не падтрымліваюць э, адсюль такіх людзей якія самі па сабе пачынаюць это дело ўжо большасць успрымае белмову хто ніколі раней не ўспрымаў я ніяк зараз успрымаецца як фішку там прикол такое будзем там по-беларускі вакі не разгаварваць вот чатыры таму я быў на ўкраіне моладзь чу тады яшчэ просто яны так жартавалі хоць калі размаўлялі па-украінска тым летам я ўжо шмат больш украінскай мовы там нават ад моладзі гаворым з алесем михалевичам наколькі сённяшняя моладзь смялейшая за сваіх бацькоў ну, ці скажем вальнейшая ў думках ці не паспела яна ў большасці сваёй атруціцца скажем так ва ўсіх гэтых піянерыях брсмах бпсмах і гэтак далей тое пакаленне якое жыло падчас у глобальных зменаў падчас распаду савецкага союза калі гупляліся сялякія папярэднія ідэалы знаходзіліся нейкія ідэалы новыя гэтае пакаленне абсалютна смелае і на мой погляд это тое пакаленне на якое можна і варта абапірацца ў цяперашняй у тым ліку палітычнай дзейнасці таму што гэта пакаленне якое не баіцца якое выхавана якраз не пра тое што сядзі там не высоўваюся і так далей а а праз тое што дазваляецца рабіць все што заўгодна ну бо такі быў час заканчэнне гэтага пакалення гэта тыя людзі якія вось пару гадоў таму закончылі ці цяпер так скажем максімальна ў гэтым годзе закончылі школу тая моладзь э, якая ўжо з першай класы школы в падручніках бачыла александра григоровича лукашенко якім бацькі зноў такі по-ранейшаму пачалі казаць там сядзі не высоўвайся вступай в брсм там даюць бесплатно гэта ці тое то гэта ўжо трошку іншае пакаленне это пакаленне якое у масе сваёй будзе баяцца і будзе абсалютна канфармійскім і будзе спрабаваць э, рабіць кар'еру у той сістэме якая будзе на той момант калі яны скажем увойдуць у дарослае жыццё Наколькі матэрыяльныя каштоўнасці ў маладых пераважаюць над каштоўнасцямі нацыянальнымі. Ну груба кажучы, чым можна іх купіць бесплатным билетом на БРСМовскую дискотеку? Мне кажется, что у большинства постсоветских жихаров материальные каштовности они стоят, скажем так, на первом месте и яны наибольш варты. То как раз нашим хаурусникам у побудове незалежной державы, незалежной европейской державы, является то, что большинство молоди ведает, что на Заходе как раз в материальном плане люди живут лепше і што той кірунак на захад ён з'яўляецца якраз тым кірункам, дзе мы можам прывабіць большасць моладзі менавіта да нашых каштоўнасцяў. Тое, што ёсць прыклады, калі моладзь э, пагаджаецца ўступаць у БРСМ дзеля таго, каб атрымаць бясплатны там квіток на дыскатэку, ніхто не ўспрымае гэта як пэўны продаж душы ці ніхто не ўспрымае гэта як тое, што яны адракаюцца ад сваіх ад пэўных сваіх ідэалаў нават у беларускім рэспубліканскім саюзе моладзі у яго праграме на мясцовым узроўні асабліва на ўзроўні вёсак ці нейкіх маленькіх мястэчкаў моладзь бачыць пэўныя беларускія незалежніцкія ідэалы бо в гэтай праграме напісана пра незалежную дзяржаву Беларусь пабудову моцнай уплывовай заможнай дзяржавы і так далей што ў прынцыпе адпавядае чаканням і марам большасці моладзі у У той же самы час, калі гэта моладзь ужо паступае ва ўніверсітэты, калі яна трапляе трошачку больш пасунутае асяроддзе, больш апазіцыйнае асяроддзе, ужо пачынаюцца, скажем, уже ніхто не прадаецца і не вступае в БРСМ для таго, каб атрымаць бясплатны квіток на дыскатэку, таму што той асяроддзе, в якім яны існуюць і пер за ўсё ўзрост, калі яны трошачку пасталелі, паказвае, што можна быць незалежным, можна жыць так, як яны самі хочуць і пры гэтым не ідучы на пэўныя канфармісткія угоды з дзяржаўнымі арганізацыямі. А зараз ізноў перанясемся на сталічны брук. Ну, бесплатным бедам дыскатэку можна я думаю кого заводна купіць <laughs> это халява то все славяне гэтым адрозніваюцца спудзе дыскатэку і будзе э, думаць як я раней думаю я думаю что моладзь не атруціш калі галаву не скручваць на гэтым як было ў савецкіх часах калі не выхоўваць і ў вечным страху а так як зараз это не страшно абсалютна просто насамасправа моваць нашмат вальнейшая то не тычыцца вядома там таких слоёў сялякіх птушнікаў <laughs> якіх выхаванцаў хабзы там людзей без адукацыі ў прынцыпе але ну, нармальных людзей якія імкнуцца да нечага вельмі нават тычыцца не яна паспела адпусці зусім іншымі рэчамі яна такая конечно смялейшая але мне эта смеласць не, не зусім падабаецца э, яны атрушаныя як э, раз такі субкультуры заходняй сялякімі там кінафільмы гэты э, камп'ютарныя гульні так далей не магу глядзець на шчаслівых тінейджераў з чырвона-зялёнымі сцягамі ну, падчас футбольных матчаў напрыклад вядома не з любові да лукашэнкі яны іх уздымаюць а э, з патрыятычных пачуццяў. Для якой часткі маладых людзей сённяшняя сімволіка сапраўдная беларуская сімволіка. Я заўсёды ўзгадваю сябе, калі я быў школьнікам і калі я э, набыў самаробны пачатку перабудовы зроблены кімсьці э, чырвона-зялёны значак і хаціў з гэтым значкам і гэта з'яўлялася выклікам хіба настолькі ж моцным, як сёння у школе хадзіць э, з белчым на белым значкам. І на мой погляд тут найважней, найважнейшае і самае галоўнае, што наша моладзь не выступае на спартовых спаборніцтвах з расійскім трыколерам. Яны маюць пэўную сваю сімволіку. І у той жа самы час э, большасць гэтых людзей, або па меншай меры іх значна частка усведамляюць, што ёсць сімволіка нацыянальная, бела-чырвона-белая. І той жа самы сам час яны разумеюць, што ёсць сімволіка дзяржаўная, чырвона-зялёная. І калі яны з'яўляюцца заўзятарамі беларускіх э, футбалістаў у беларускіх спартоўцаў і ўжываюць гэтую сімволіку канешне мне бы хацелася каб это былі белачырона белыя сцягі але у той же самы час я не бачу у гэтым нічога дрэннага значная частка фронтаўцаў пачатку 90-х гадоў выхоўвалася на футбольных матчах выхоўвалася на тых матчах дзе дынама мінск перамагала на чэмпіянаце савецкага саюза на дзе просто праз узняццё нацыянальнага гонара скажем рэгіянальнага на той момант але звязанага ў моцнай ступені з нацыянальным паўставаў э, малады беларускі нацыяналізм і таму мне здаецца што э, большасць гэтых людзей якія сёння на футбольных матчах скачуць з чырвона-зялёнымі сцягамі заўтра на абсалютна спакойна прымуць бел-чырвона-белы сцяг прымуць нашу нацыянальную сімволіку якраз праблема не ў гэтых людзях Таму што гэтыя людзі яны ўжо з'яўляюцца беларуска арыентаванымі Праблема ў тых людзях якія все яшчэ думаюць або нейкімі постсавецкімі катэгорыямі або што яшчэ горш думаюць катэгорыямі што все ж такі разам з рассіяй было б лепш ці калі напрыклад людзі гавораць што вот нашы гралі з немцамі пасля пытаюся хто наш рунуя хто это рускія то сярод беларускай моладзі такіх выказванняў становіцца все менш і менш і все больш і больш той моладзі якая падчас матча напрыклад нямецчына рассея будуць заўзятарамі нямецкай зборнай Мае суразмоўцы на вуліцы гэтую думку спадара Михалевіча падзяляюць не да канца. Што ім не даем матляць, калі это будзе азначаць, што э, яны хвараюць за сваю каманду <laughs> змятляць чым угодно, хаця нучай дасіты яны будуць махаць на стадыёне там большасць фанаты фанаты э, махаюць тым што апранута на камандзе а так стаўленне усіх моих сяброў знаёмых та сцяга вельмі адмоўная таму што все жадаюць бел чырвона белы які павінен быць які прыгажэйшы <laughs> і просто раднейшы якое ставленне у маладых да рассіі як да суседняй краіны як да краіны адкуль можа ісці небяспека ці як да краіны іх наймары адзін мой знаёмы з магілёва які рабіў адной з рэстарацыяў у магілёве аднойчы калі да яго прыйшла расійская э, дзяўчына то Ён э, яе як афіцыант абслугоўваў, ён да я падышоў і запытаўся, вы так хорошо гаварыце па-рускі, вы наверно не адсюда. На што эта дзяўчына з гонарам сказала, я из Москвы. І гэты хлопец просто пры ўсіх іншых афіцыантах, пры іншых наведвальніках запытаўся, а Москва большой город. І гэта было найлепшай праявай стаўлення беларускай моладзі да рассеі, да Москвы, Ніхто ў Беларусі не баіцца рассеі. У гэтым наша велізарная перавага перад нямметчынай і Польшай ці, ці любой іншай краінай. З іншага боку беларуская моладзь рассею успрымае абсалютна адэкватна, як штосьці дастаткова вялікае, але ў той жа самы час у значнай ступені адсталае ў параўнанні з захадам. І для беларускай моладзі рассія не з'яўляецца тым кірункам і тым месцам, куды б яны хацелі пераехаць. Абсалютная большасць беларускай моладзі поўнасцю арыентавана на заходнія каштоўнасці і ўспрымае рассею не як ворага, але як аб'ектыўна штосьці слабейшае і горшае нават адносна сваёй краіны. Мая заангажаванасць да рассеі для суразмоўцаў на вуліцы падобна на тое увогуле не была зразумелая. Я да рассі ставлюся проста як да краіны, з якой можна выцягнуць шмат грошай пры жаданнях я да рассіі ніяк не стаўлюся суседка геаграфічная не больш Такім чынам выснова асабіста ў мяне напрошваецца даволі аптымістычная моладзь нельга абвінаваціць у здрадзе бо каб нечаму здрадзіць трэба спачатку прысягнуць але людзям ад нараджэння несавецкім прыйсці да рэчаў якім сапраўды варта прысягаць непараўнальна лягчэй за пакаленне іхных бацькоў у такія слоганы як каўбаса за тры рублі льготная пуцёўка ў сочы ці напрыклад дастаць без очарадзі кавёр гучаць для іх як поўная абракадабра вось летняя праца ў ЗША пагутарыць оффлайн ці лішні квіток на крамбамбулю гэта рэчы цалкам зразумелыя Па-другое, у іхным пакаленні назаўжды бясслаўна памёр такі мясцовы фантом, так любоўна выпешчаны за савецкім часам як калхозны язык. Ён яшчэ дзе-нідзе падымае галаву, ажывае, але ўжо не ў бок беларускай мовы. Калхозным языком цяпер гаварыт і паказывает мінск і нарэшце галоўнае пудзіла ўсіх нацыяналістаў папярэдняга прызыву. Я маю на ўвазе рассею. краіну, дзе ва ўяўленні маладога беларуса можна крыху падзарабіць, але якую няма патрэбы ні баяцца ні абагаўляць ўжо тым больш не атаясамліваць са сваёй утульнай сувымернай чалавеку радзімай. вы слухаеце радыё свабода. У перадачы вострая брама гаворка пра новае пакаленне беларусаў, чые бацькі былі пакаленнем перастройкі, а дзяды належалі да славутага філялагічнага пакалення. Гутаркі падрыхтаваў зміцер бартосік. з адказаў сённяшніх рэспандэнтаў з метрабартосіка цалкам магчыма скласці карціну будучыні што нас чакае і што ад чаго залежыць скажем пашырэнне роднай мовы ў беларусі залежыць не ад новага пакалення а ўсё ж такі ад змены ўлады і дзяржаўнай палітыкі пры гэтым новае пакаленне гатовае загаварыць по-беларуску прыняць мову як дадзенасць тое самае тычыцца і сімболікі у цешыць і тое, што ў лепшы бок змяніліся адносіны дамовы. Яна перастала быць калхознай. Новае пакаленне вольнае ў сваіх думках і смелае ў паводзінах. Гэта прыкметы пасіянарнасці. Яно арыентаванае на захад і пры гэтым не баіцца рассеі. Гэта таксама ўказвае на ягоную фенаменальнасць пакуль цяжка сказаць, якім чынам новае пакаленне ўпіша сябе ў гісторыю, але тое, што яно сябе пакажа, не выклікае сумневу. І таму шмат чаго тут залежыць ад папярэдніх пакаленняў іхных бацькоў і дзядоў. Бо яшчэ адна заканамернасць беларускай лёгікі пакаленняў гэта іхнае сутнаснае адзінства іншымі словамі тыя каму сёння 15-20 гадоў і ад каго мы можам чакаць пераменаў паводле гэтай лёгікі прыходзяць у жыццё з тымі самымі ідэаламі і каштоўнасцямі што і пакалення караткевіча або пакалення перастройкі пакалення іхных бацькоў у